دارك الميمول أضحى كالمقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر أمتي يا ويح Kazivanje o Sadiku, Saduku i Šelumu, alaihimu selam. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ebu Sejid el-Hudri radijallahu anh rekao Nakon što je Tevrat objavljen, Allah nije uništio nijedan narod kaznom s neba ili iz zemlje, osim naselje čiji su stanovnici pretvoreni u majmune. Uzvišeni Allah kaže Mi smo Musa'u dali knjigu, nakon što smo uništili drevne narode. Allah uzvišen je Tevratom kao i svim ostalim svojim knjigama koje je objavio posle te vrata, naredio vjernicima da se oni bore protiv nevjernika. Jedan od naroda koji je u potpunosti uništen spomenut je u suri Asin. Uzvišeni Allah kaže I navedi im primjer stanovnika jednog grada kad su im došli poslanici. Kad im mi posla smo dvojicu, ali ih oni porekoše pa ih pojača smo trećim i rekoše, mi smo vama poslani. To naselje je Antakija na južnom dijelu današnje Turske. Vladar toga grada bio je Antioh ibn Antioh, koji je, kao i njegov narod, obožavao kipove. Allah uzvišen im je poslao dva poslanika, ali ih oni porekoše. Ne povjerovaše im i u laži ih utjeraše pa ih je Allah uzvišeni pojačao i učvrstio u poslanstvu sa trećim. Ti poslanici su Sadik, Saduk i Šelum. Njih trojica im rekoše. Mi smo vama poslani od gospodara koji je i nas i vas stvorio. Oni su ih pozivali vjerovanju Allaha uzvišenog, jedinog Boga, obožavanju samo njega, i upozoravali na njegovu kaznu na oba svijeta, ako pored njega nastavi obožavati kipove, ali se oni ne opametiše i ne prihvatiše istinu. Rasulillahi tubi, was min dunubi. Ja nafsulillahi tubi, was tagfiri min dunubi. Faqad badat šemsu Njihov odgovor bio je kao i odgovor prethodnih nevjerničkih naroda. Vi ste samo obični ljudi kao i mi. I milostivi vam ništa nije objavio. Vi samo lažete. Smatrali su nemogućim da Allah uzvišeni kao vjerovjesnika pošalje čovjeka. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni i dužni smo samo da jasno obznanimo. Oni su Allahove poslanike njima ignorisali riječima. Osjećamo da ste baksuzni. Vaš dolazak smatramo lošim predznakom. Iako nas zadesi kakva nevolja, bit će to zbog vas. A nakon toga su im zaprijetili riječima. Zaista ćemo vas kamenovati i sigurno će vas od nas bolna kazna snaći uzrok vaše nesreće počiva u vama, rekoše oni. Zar nam zbog toga što vas podsjećamo na pravi put i pozivamo da idete njime, prijetite poniženjem i ubistvom, ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi. Jedan od stanovnika tog grada osjetio je opasnost od Allahove kazne koja se bila nadvila nad njima. Većina historičara smatra da mu je bilo ime Habib ibn Meri. Bio je stolar i radio je na periferiji grada. Kada je osjetio blizinu kazne, potrčao je u grad što je brže mogao, a zatim ih je pozvao da obožavaju samo Allaha uzvišenog, koji nema sudruga, i zabranio im da obožavaju bilo šta osim njega, od čega nema nikakve koristi, ni na ovome, ni na onome svijetu. U tom momentu, kad su stanovnici grada naumili ubiti poslanike, on stiže i pozva svoj narod slijedjenju Allahovih poslanika. Uzvišeni Allah kaže Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče O narode moj, slijedite one koji od vas nikakvu nagradu ne traže a na pravom su putu. Zašto ja ne bih obožavao onoga koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? Zar da umjesto njega prihvatim druge bogove? Ako milostivi hoće da me snađe kakvo zlo, njihovo zauzimanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti. Ja bih zaista tada bio u očitoj zabludi. Zatim se Habib, ibn Meri obratio poslanicima riječima. Ja vjerujem u vašeg gospodara, pa čujte mene, kako biste posjedočili kod vašeg gospodara da vjerujemo Allaha, jedinog Boga i da vas slijedim u istini. Nakon što je to rekao poslanicima, njegovi su narodnjaci saznaše za njegov iman. Nasrnuli su na njega, oborili ga na zemlju i počeli ga nogama gazati. Nije bilo nikoga da mu pritekne u pomoć. Udarali su ga sve dok mu utroba nije počela na usta izlaziti, a on je govorio, Bože, uputi moj narod, jer oni ne znaju. Govorio je to sve dok nije izdahnuo. دين عدل وكمال ديننا ديننا دين عز وجلال ديننا ديننا دين عدل I bi rečeno, uđi u džennet. A on reče, kamo sreće da narod moj zna, zbog čega mi je gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas radijallahu anh rekao savjetovao je svoj narod za života riječima O narode moji, slijedite poslanike, a nakon smrti reče Kamo sreće da moj narod zna zbog čega mi je moj gospodar oprostio i lijep mi prijem priredio. Ovim je izrazio svoju veliku želju da njegov narod sazna kakvu je Allahovu počast doživio i da vidi u kakvom se stanju nalazi kako bi povjerovali i počeli slijediti poslanik. Neka mu se Allah smiluje i neka bude njime zadovoljan. Koliko je samo žudio da njegov narod krene pravim putem. Uzvišeni Allah kaže i protiv njegova naroda nakon njega. Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikad činili. Bio je to samo jedan užasan krik i oni su odjednom svi pomrli. U Fesiri kažu, Allah im je poslao Meleka Džibrila, pa je on uzeo za dovratnike kapije na njihovom gradu i prema njima je ispustio samo jedan krik, pa su svi pomrli. Spuštanje vojske s neba protiv njih nije bilo potrebno, jer je njihovo uništenje veoma jednostavna stvar. Samo od jednog krika oni su odjednom svi pomrli. Njihovi glasovi su utihnuli i pokreti se umirili, tako da nije ostalo ni jedno oko da trepće. تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نضال كلما كلما كلما كلما Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana, učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevo značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima – priče iz života ashaba i iz života tabiina, kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audio kasetama i CD-ovima kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الدين ولا صرف الزمان حبها بالأضلوع وهواها في كياني ليس تمحو الليالي